assalamu Aleikum, da li je ispravan zikr poslje farz namaza i možete li navesti vjerodostojan hadis koji upućuje na to da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi. Amin. Mi kažemo Aleikum, Esselamu, Rahmetullahi, Berkatu, Bujru. Nam, zikr, bada al-farida, ono što je znači bila praksa svih generacija u, prethodni, u prvim generacijama od ashaba Ridmanullah i Terim koji su prenijeli kako je Ali Svetovu Selam klanjao sallu kama eitu muni usalli znači Ali Svetovu Selam kaže klanjajte kako ste vidjeli mene da klanjam znači ashabi su prenijeli namaz u potpunosti poslanika Ali Svetovu Selam u kama hadisa poglavlja sva govore o pristupu namazu o klanjanju namaza u svim tim zbirkama znači jasno je da nema onoga što je kad je pitanje zikr mimo, far, mimo farda. Tako da sve to potvrđuje, nema hilafa u tome da, či, da zikr poslije farda je sunne, a mimo da spajamo fard i sunne, to je bit Znači, nešto što nema dokaz i zato praksa Muhammed a.s. da jasno razlučuje da zikr dolazi poslije farda i to je ono što treba prakticirati kako bi na takav način razvojili sunnet od farda.